Oca i Sina i Svetoga Braće i sestre, evo nas i petoj suboti velikog posla. Vreme kada se sećamo čuda koje je presveta Bogorodica činila u 7. veku Carigradu. I na sinoćnem predivnom i svom pohvalama Bogorodici i zatkanom mi smo pokušali da prinesemo i od sebe onoliko koliko sputani gresima i strastima možemo iz srca izranavljenog, ali srca koje vapi za istinom i za spasenjem, da i mi prinesemo naš dar onoj koja je časnija od hiruvima i slavnija neuporedivo od serafima, Dakle, možda bi bilo dobro da se ukratko i posjetimo, podsjetimo tog događaja kojim je započelo raznovanje pohvale i čitanja akatista presutoj bogorodici upravo ove pete subote velikog posta. Jako verujem da vi to već i znate. Krajem početkom 7. veka, dakle, na carskom prestolu Konstantinopoljskom beše tiranin Foka, koji je krvlju došao na vlast i tiranski pokušao da je zadrži. Tiranin spolja ali slab iznutra. Došavši na vlast, on odmah krenu da se krvavo obračunava sa svojim protivnicima i spoljašnjim i unutrašnjim. I krete u rat i na Persiju, tadašnjeg glavnog političkog i vojnog protivnika moćnog rimskog carstva. Ali nemajući blagoslova Božjeg, on poče da trpi poraz za porazom, te Persijanci dođoše čak i do svetoga grada i uzeše časni krst gospodnji i odnesoše ga u Persiju. I upravo da, eto, napravimo digresiju za vreme dok je časni krst boravi u Persiji, tamošnji istoričari pišu da se mnoga čudesa desiše, tako da je narod govorio da Bog hrišćanski dođe u Persiju. Ali nedugo je trajala ta krvava vladavina Fokina, jer car Iraklije, koji beše zapovednik Egipta, pošto umiri stvari tamo, dođe sa vojskom, izbaci Foku i krene u povratak zemlje oduzete u nesrećnim ratovima Fokini. I imao je velikih uspeha i ne samo da je povratio zemlju, već je i veliki deo Persije osvojio. Šta više, došao je čak do gla, samoga glavnog grada. I kaže se da je i njihov najveći hram posvećen ratustri, da ga je srušio do temelja. ali otišavši s vojskom Persiju, ostavio je svoju zemlju oslabljenu. A Persijanci pak to iskoristiše, pa potplativši vojsku iz Arabije i Slovene, koji već u to doba počeše da naseljavaju Balkansko poluostrovo, oni s druge strane kretoše na Carigrad, grad u kome ne beše tada ni mnogo vojske, a i car, dakle, beše u opsadi glavnog grada Persije. I tada, videvši da im nema pomoći od ljudi, Patriark Sergije i Klir sa svim narodom popeše se na bedeme i svakodnevno su čitali akatist presvetoj bogorodici. Upravo ovaj blagoveštenski akatist koji smo i mi sinoć čitali. I možemo zamisliti kako je to bilo pojanje kondaka vozbranoj Vojvode dok su neprijateljske strele letele prema zidinama grada. I kažu mnogi da su vidjeli presvetu Bogorodicu iznad grada kako štiti, štiti carski grad od neprijatelja i kako se strele uperene prema tome gradu vraćaju na same one koji su ih odapinjali. I da su mnogi napadači bili ranjavani tim strelama, pa se kaže da su od Slovena ti svi koji su bili ranjeni strelama da su kasnije primili veru hrišćansku. I taj se događaj znameno i kao prvo pokrštavanje Slovena I pošto videše da ne mogu protiv sile Bože, oni su se nakon nekoga vremena razbežali i kaže se da nikada više nisu preduzimali takvu opsadu na carski grad. I u spomen na taj događaj nastavilo se čitanje akatista svake subote, pete subote velikoga posta, u doba kada se, dakle, već post odužio i kada naše snage malaksavaju sećanjem na ta sva dobra koja nam je Bogorodica učinila i dakle ne samo na to, već kroz sva dobra, kroz istoriju, jer mnogo puta se ona javljala i štitila pravoslavni narod u vremenima kada nije bilo druge zaštite i nije bilo druge pomoći. Jer ljudska priroda je tako slaba i sklona uzdanju u sebe da sve dok ne dođe do samog kraha, ona ne može da uvidi da pomoći od ljudi nema i da je sva ta pomoć pena morska koja se za trenutak pojavi nestane. Dakle, i mi sjećamo se svih tih dobara koja nam je presveta Bogorodica učinila kroz istoriju i mnogo puta u drevnoj Vizantiji, možda još više u Rusiji i u našoj zemlji, evo i u današnje vrijeme u stradalnoj Siriji. imajući je kao uzdanje, mi dobijamo snagu da oči naši uperimo napred prema kraju velikoga posta i da ugledamo gospoda koji ide na stradanje. Već u prošlonedeljnom evanđelju, a evo u današnjem još otvorenije, čitamo kako je gospod već pripremao učenike svoje time da će morati da pretrpi strašnu smrt i gonjenje i da će biti ubijen ali i da će vaskrsnuti. Dakle, pripremajući njih, on priprema i nas. I sutrašnjim danom, nedeljom, posvećenom Svetoj Mariji Egipćanki, daje nam se jedan od najsavršenijih obrazca pokajanja, daje nam se to najmoćnije oružje da ogradimo sebe, te da bi nam se otvorile duhovne oči i duhovni razum da možemo shvatiti strašnu tajnu koja se ima zbiti. I dakle, da pred tom strašnom tajnom padnemo u potpuni samo zaboravi da svoga sebe i jedni druge i sav život svoj predamo gospodu, sećajući se toga što je učinio za nas i da svo uzdanje svoje perimo na njega. Jer mnogi od nas tako, zanemarujući tu strašnu žrtvu gospodnju i u same dane kada slavimo spomena njegova stradanja, ostaje zagledana u sebe, kopa po svojoj duši, prekopava na jedan pogrešan i crkvom neblagosloveni način i potpuno prolazi mimo onoga što je cilj gospodnjih stradanja i ostaje kopajući tako i u same dane kada praznujemo i svetlo Hristovo vaskrsenje i ne, razapevši se sa Hristom onda i ni udjela u radosti njegovoj nema. A mi svo uzdanje stavimo na njega i zadrhtimo pred strašnom žrtvom. Mi ne uzdajemo se u ljude, jer kroz istoriju čovečanstva stalno smo se uzdali u ljude. Uzdali smo se u od davnina, u careve, vojvode, u naučnike, u filosofe, nadajući se da će oni ljudskome rodu doneti nešto novo, nešto bolje. Uzdali smo se u Aleksandra Makedonskog, uzdali smo se u moćne rimske careve, Cezare, u Avguste. Uzdali smo se u nove careve, Staljina, u Josipa. Nadali se da će oni ljudskome rodu doneti sreću. Uzdali smo se u razne Platone, u razne Kantove, u razne Niče. Uzdali smo se da će oni doneti nešto novo ljudskome rodu, da će doneti tu tako očekivanu sreću. Uzdali smo se u mnoge umetnike, uzdali smo se u Bodlera, uzdali smo se u Sartra, Pikasa, uzdamo se i danas u mnoge muzičare, slikare, pa i u moderne gladijatore, sportiste. I zar nije to nedostojno zvanja hrišćanina da cela nacija uzda se u jednoga sportistu i da radost ili tuga nacije bude uslovljena time šta će jedan sportista ili jedan tim uraditi na nekome takmičenju. A znamo šta nam dolazi, donosi uzdanje u ljude, jer još i apostol Pavle rekao da je proklet svaki koji se uzda u čoveka. I očekujući sreću, očekujući nešto novo, očekujući izbavljenje, iz tamnice u kojoj svi mi osjećamo da se nalazimo, mi stičemo samo prokletstvo i prokletstvo i sve nam biva teže, a i dalje se uzdamo u ljude. Uzdamo u političare da će oni doneti nešto bolje. A kada počnemo da se uzdamo u gospoda, iz tog ugla gledajući na ono što nam nude ti usrećitelji čovečanstva, vidimo da i oni sami tragaju za srećom. Vidimo najbolje u modernoj umetnosti, u muzici, u slikarstvu, da se iz svih tih njihovih dostignuća, koliko ona bila i protivna Bogu i divergentna. Iskri iz njih ona iskonska težnja čoveka za prevazilaženje smrti za besmrtnošću, za večnim životom, za večnom srećom. Ali ta sreća i ta čežnja za besmrtnošću porobljena ljudskim strastima, porobljena đavolom, vodi u smrt umjesto u život. A to nije ništa novo, jer još od Adama đavo koristi tu taktiku, jer je i njega upravo obmanuo nadom na besmrtnost. Pa kažu oci da mu je mašta manje ponudio, ma da mu je sav svet i svo bogatstvo ovoga sveta dao ne bi Adam pristao. Ali upravo to da će postati kao Bog, besmrtan, to ga je omamilo i on je upravo tom željom za besmrtnim životom, za večnom srećom, napustio put večne sreće i večnoga života i krenuo putem smrti. Pa i danas mi mnogi tragajući za srećom idemo s tramputicama i strminama i mnogi padamo u provalije bespovratno gubeći svoje duše. Želeći da krenemo putem vrline mi potpuno gubimo pojam šta je to vrlina i, i daveći se u porocima mi mislimo da Bogu služimo. Pa i ne samo to, već i one koji istinski služe Bogu mi, ni podaštavamo. Ali, shvatajući slabost svega toga i uzdajući se jedino u gospoda da, eto, mi imajući kao svemoćnu zastupnicu i majku Božju koju evo, danas naročito proslavljamo, da se trudimo da što bolje i što čistije uđemo u dane strašnih Hristovih stradanja, da i mi postradavši zajedno sa njim u dušu svoju primimo tu istinsku radost radost večnog života, radost koja se može steći samo kroz stradanje i očišćenje sebe, kroz shvatanje da smo prah i pepeo i da nam druge pomoći osim od Boga nema. I samo na taj način sticavši vrline, jer Sticanje vrlina bez tog saznanja da smo prah i pepeo može biti opasno i da nas odvede na put smrti umjesto na put života. Ali imajući tu ogradu da stičemo vrline na blagoslove način i da zajedno sa crkvom i u crkvi dostignemo i dane slavnog Hristovog vaskrsenja koje jesu predznamenje i našega vaskrsenja i te večne radosti koja nam je obećana i zato se i nakon vaskrsa bogosluženja tako drastično menjaju i postaju svečanija i radosnija i stihire koje se pevaju su dosta brže i sve je okrenuto ka vaskrsenju, jer ljudska priroda je isceljena, mi smo ponovo sa Bogom pomireni, dat nam je večni život i našoj slobodi je ostavljeno samo da ga prihvati uzdajući se u gospoda i u blagodat njegovu. Neka bi nama dao gospod, da se mi svog svog života uzdamo u njega i da s tim uzdanjem pređemo i u taj večni život, da budemo zajedno, da slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha, Trojicu, jednosušnu i nerazdeljivu, kroz za svu večnost. Amin.